บุ๊กทูเจ็ดสิบ семьдесят 70. ชอบ อยาก изъявлять желание Изъявлять желание. คุณอยากสูบบุหรี่ไหม хотели бы вы закурить Хотели бы вы закурить? คุณอยากเต้นรำไหม хотели бы вы танцевать Хотели бы вы танцевать? คุณอยากไปเดินเล่นไหม хотели бы вы пойти гулять Хотели бы вы пойти гулять? ดิฉันอยากจะสูบบุหรี่ я хотел бы закурить Я хотела бы закурить. คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม не хотел бы ты сигарету Не хотела бы ты сигарету? เขาอยากได้ไฟแช็ก он хотел бы прикурить Он хотел бы прикурить. ดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อย я хотел бы что-нибудь попить Я хотела бы что-нибудь попить. ดิฉันอยากทานอะไรหน่อย я хотел бы что-нибудь поесть Я хотела бы что-нибудь поесть. ดิฉันอยากพักผ่อนหน่อย я хотел бы немного отдохнуть Я хотела бы немного отдохнуть. ดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อย Я хотел бы вас кое-что спросить. Я хотела бы вас кое-что спросить. ดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย Я хотел бы вас о чем-то попросить. Я хотела бы вас о чем-то попросить. ดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณ Я хотел бы вас куда-нибудь пригласить. Я хотела бы вас куда-нибудь пригласить. คุณจะรับอะไรดีคะ Что бы вы хотели? Что бы вы хотели? คุณจะรับกาแฟไหมคะ Вы хотели бы кофе? Вы хотели бы кофе? หรือว่าคุณจะรับชาดีคะ Или вы хотели бы чай? Или вы хотели бы чай? เราอยากจะขับรถกลับบ้าน Мы бы хотели поехать домой.